Antroji Samuelio knyga, penktas skyrius. Visos Izraelio giminės atėjo pas Dovydą į Hebroną ir tarė, mes esame tavo kūnas ir kaulai. Jau anksčiau, kai Saulis buvo mūsų karalius, tu išvesdavai ir įvesdavai Izraelį ir viešpats tau pažadėjo. Tu ganysi mano tautą Izraelį ir būsi Izraelio vadas. Visi Izraelio vyresnieji atėjo pas karalių į Hebroną. Karalius Dovidas sudarė su jais Hebrone sandorą viešpaties akivaizdoje. Jie patepė Dovidą Izraelio karaliumi. Dovidui buvo 30 metų, kai jis tapo karaliumi ir karaliavo jis 40 metų. Gyvendamas Hebrone, jis valdė Judą septynerius metus ir šešis mėnesius, o Jeruzalėje 33 metus karaliavo visam Izraeliui ir Judai. Dovidas su savo žmonėmis puolė Jeruzalę. Tenykščiai gyventojai, jebusiečiai, sakė Dovidui, tu neįeisi, tave nuvyjys mūsų aklieji ir raišieji, nes jie galvojo, Dovidas negalės įeiti. Tačiau Dovidas paėmė Sijono tvirtovę, tai yra Dovido miestas. Tuomet Dovidas tarė, kas nugalės jebusiečius ir pasieks vandens kanalą, tegul žudo raišuosius ir akluosius, kurių Dovidas nekenčia. Todėl yra sakoma, aklas ir raišas neįeis į namus. Dovidas apsigyveno tvirtovėje ir pavadino ją Dovido miestu. Jis statė aplinkui nuo Milojo ir viduje. Dovidas vis daugiau įsigalėjo, nes viešpats kareivijų dievas buvo su juo. Tyro karalius Hiramas siuntė pas Dovidą pasiuntinių su kedro medžiais dailidžių bei mūrininkų, kurie pastatė Dovidui namus. Dovidas suprato, kad viešpats jį įtvirtino Izraelio karaliumi ir išaukštino jo karalystę dėl savo tautos Izraelio. Dovidas, persikėlęs iš Hebrono į Jeruzalę, paėmė iš Jeruzalės daugiau sugulovių ir žmonų Čia Dovidui gimė daugiau sūnų ir dukterų. Šitie vardai tų, kurie gimė Dovidui Jeruzalėje. Šamuva, Šobabas, Natanas, Saliamonas, Ibharas, Elišuva, Nefegas, Jefija, Elišama, Eljada ir Elifeletas. Filistinai, išgirdę, kad Dovidas, pateptas Izraelio karaliumi, pradėjo Dovido ieškoti. Dovidas, tai sužinojęs, pasitraukė į tvirtovę, o Filistinai, atėję, sustojo Refajų slėnyje. Dovidas klausė viešpaties, sakydamas, ar man eiti prieš Filistinus? Ar atiduosi juos į mano rankas? Viešpats atsakė, eik, nes aš tikrai atiduosiu Filistinus į tavo rankas. Dovidas atėjo į Baal peracimą ir ten juos sumušė. Tada jis tarė, viešpats nušlavė mano priešus prieš mane, kaip užplūdęs vanduo. Todėl tą vietą pavadino Baal peracimu. Filistinai ten paliko savo dievų atvaizdus, o Dovidas ir jo kariai juos nunešė. Filistinai dar kartą atėjo ir sustojo Refajų slėnyje. Dovidas vėl klausė viešpaties. Jis atsakė, nesiartink jiems iš priekio, eik aplinkui ir pulk iš šilkmedžių pusės. Išgirdęs šlamėsi šilkmedžių viršūnėse, užpulk juos, nes tada viešpats išeis pirma tavęs ir naikins filistinų kariuomenę. Dovidas padarė, kaip viešpats jam įsakė. Jis mušė filistinus nuo Gebos iki Gezero.